Sisa, sisa, sisa Yeah. طرح ہو سکتا ہے

Maç gelmiş. Tamam, aklınıza ses falan mı? szeretne sárga fölött. Nem, akkor nem tudom. Nem, még látom. De azt mondtam, hogy hova tért. Azt hallom. Jó, majd megkérdezi, úgyis kivilágot szerintem. Jápon. Jápon. Gracias. nagyon fontos, hogy megbetartunk. Na itt van, nézd meg, bazd meg. Nem életem azt te vagy volna. Itt van, na, tessék. Nézzék ezt. Mi pedig? Azok. que van ahí.

szám aranyos. Aranyos. Thank you. Már fél három. Már megint a Thank you.

那个李经理啊，顾小姐。

Thank you.

könyvről. Ahhoz mind az annyit batogattam. Azt mondtam, hogy Nekem ütött, hogy menni.

Jó, két óra hosszú. Hol a faszomban addig, mondom, hogy itt legyél. Nem tudom, hol a telefonom. Na, hívjál át, Nem, nem. Minden, ha nem, akkor mindenki a látodjál, de én elmentem. Nem. Az a pipi, a pipi az melyik van? A pipi az, ami olyan nagyon nem tudom, voltál bent a raktárban? Azt mondta, 后来让下去了，嗯。 Da loro non più colto cuccio. No, e già me. Ma quasi così un colto cuccio non si vede tanta. Ma non ma cosa vedi? Ma sì, sì, è tanta. Ma chưa Thank you.

我过来，我参观的时候，我就是说，我不会穿，还是穿。嗯，咱们这个啊，这个东西啊，是我们这里。嗯，下雨天，哎，下雨天刚才就是说，我受不了了，多讨厌啊！还有就是。

如果真，一万二吧，哦，好，二万，一万，一万二，哦。 már vannak például a bajnokon Vannak a kerülői, bajnokon is elhúznak. Thank

born 加一加，再热点，一个做，这样啊，再吃点，也是在，一个，这样啊，他现在还说。 哎，好的。 Uram, mi a kiskonyhába, ne legyen. Hoznak meg ide? Nem, hát van a patikban. Jó. Úgyhogy én nem vagyok Jó. Yeah.

movement Yes.

Mm-hmm. come off. Take one.

è un'altra storia, non comba,

Psalms Hold on. what Como é que está? Está sendo a criação de filhos daquela. Tehát kommunikációs szinten az angol nyelvek. De valahogy Kommunikációs szinten kell tudni az angol nyelvet. Ott van, a, ott van az orvosnak a fia is, az is csak angol. Az is semmi más nem tudod, nem a percebe, hanem különben angolra aztán. állna lerakta az angol nyelvet, nem? Sajnyi. vagy spanyol kell. Hiszen portugál a jabancok. Portugál, ami a portugál? Brazil nyelven. Brazil nyelven helyesen tudok írni, majd azt lesz, berakom Brazilt. Portugál kell beszélni, olyan, mint az angol egy kicsit. Jó, jó jócskán hasonlít. És lejtelen, be, csak úgy. Az arra kell, hogy megkapjad a ha le ha nincs meg a nem is, akkor nem. Akkor oda lehet. Na, Mennyire tartozok? 400 volt a kenyér, meg ez 520, ugye? Igen, ezzel nem erre tartozok. Ezerre. Nem, nem látod? No, anche la pistola. Però la fate attorno? No, anche la pistola. Para. Se le faccio per la bolletta, come ne segna la lei? Sono la segna. Na jó, akkor. Hát honnan vetted? Az öreg azt mondja, hogy a egyes százat adott a szaktakra, majd két filmbe kitetett. Tudás ne akkor. Majd az én kézennyúlónak is. Te százat? De ez is. Tehát 1200 van Több mint 1200? Nem tudom, arra 1200 van. Mit kérdenek magukról már? Jöhet az van, hétfőre. Az ember itt is kioldozta

vagy normális, ugye? A bandeg ennyi voltál meg a vártát. Most mondtad ki majdra. Ide van, Mondtam, hogy főnöki voltam, vagy elkezdtem, azt mondtam, nem. Milyen zavarod, akkor gyakori voltam. Tessék? Leia, tu não sabe como é que ele viene. Não se admitiu. Rui, eu estava aí, é, com o que eu pusztítani egy videót, akarom nézni. Hallod? Szóval csak. Egy-kettő szavarjad. orvosolni. Nem tartja nadrágban, nincs fenn a szobárba. Fekete. Fekete nadrág, színerka. találok dolgosol. megakadja. Nem az. Az. E? Nem az. Pont az. Egész, hát akkor. Egész végig itt szépen, hogy pakolja helyre. Légy szíves. Küldött sok mindenben bajaim vannak, és nem mondok semmit. legyen ez a postás is. És rugalmas lesz. Akkor gátlálni, hogy fordant a földre. Még földre. Felhatárosan négyet fordja a földre. Négyet mondta. Jó, akkor abban megjelgelni, hogy a szemetet a gazda. Holnap az ott, amit kell. Nem kell le. Azt akkor a telefonod. Azt hittem, nem tudják. Hát, az élettel ne fel. Ezzel a húsztól kelják fel. Ezzel a tisztán nem tudjuk rájuk. Még az én telefonom késik, a három percet majdnem hívja. Hát Na gyere, nézd, mi van. Hát szépen. Hát, szépen. Na gyere, betűzöttem. Akkor nézd el, mert Az, hova küldtél? Itt van. Na, egy már! Főtődik. Ez mi az örökös? Ramnak is kell. De következik. Ilyen rohadt, szociális oda kívánál ma valami túl jól, nagy a nagy igény. Gazé illetve újat, mert más ilyen van. Aranyos.

Oh, no.

Hányra van pontos? Nézd, nézd, hogy jöjjön. Valamit fel is sétődik a videó. Hát csak egy figyelmeltelelés az egész. Ez a kitaláltak. Hogy? Ahogy a Valent. Most itt a nézel, és akkor átszállod a töltét, akkor Nagyon, lát. nagyon jó technikál van, de az a baj, hogy a Lukás mindig gyenge a technikál. Ez egy ilyen figyelmel. <laughs> Na, hiszem, hogy az, ami nem megoldom. Nagyon. אז מצאתי לעשות. ואיתו היה מוגש. טוב, נעשה. What is that happen? No. Any other reason? No, you're talking. Ne a Ne Ora Ne questo Ne Ma Ne mi Ne vuole. Ne che Ne Sì, Ne non Ne tengo Ne Szia! A kisinói második hát olyan aranyos, mikor kinyitják, kinyitjátok az utcán, és egy csapítsál, meg bocsánat, egy nagyot, meg minden, ugye? Nagy. Nagy. Néha az egyik csak sticcet az a sok gató. Ja, a fazilán rajta. De nem jár a kis keze is, meg a lába is, meg a zsúlya is, meg... Hát, ez még jobban? uh, oh. Igen, mindenre Igen, minden minden, kis kezében, mindenben. minden, minden, minden, minden. most olyan, hogy hagyd ezt, mikor most hogy sok pizza mit csinál, úgy főtjük egy kicsit hogy sok Nagyon aranyos. Nagyon, akkor nagyon éhesült, ugye? Milyen, hogy kicsit csinál? Szerintem még már nagyon volna, nem? Aha. De úgy szétesek kicsi lábait, ugye? Aha, úgy is elvágás. Aha, nagyon aranyos. Azt, eh, mit csináltak tegnap este? Hát mit most jön? Tényleg? hogy ki összekapcsolnak. Hát hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nézed itt nem, nem, Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hiányzik. Nem nem, nem, Nem nem, nem nem, más. Várj, most lehajlak. Nem, szállítod meg ás. Egyébként.